impunitatea, tortura, sakabanaketa, gerra zikina, bortizkeria poliziala. Errepresioaren aurrean, itxu, gor eta mutu nahi gaituzte. Salaketa eta elkartasuna desagartara nahi dute. Etaiketa politikoek aski da esan behar diegu. Errepresioari aski da esan behar diegu. Euskal Herria kalera. Euskal Herria lanera. Euskal Herriak askatasuna behar Detenciones, impunidad, tortura, dispersión, guerra sucia, brutalidad policial. Nos quieren acallar frente a la represión. Quieren hacer desaparecer la solidaridad y la denuncia. Ya basta de juicios políticos, ya basta de represión. Euskal Herria a la calle. Euskal Herria askatasuna Beardu. Ekainak hogeita batean, arratsaldeko zeiretan autobus gertokitik manifestazioa erabateko isiltasunean.